Esiet sveicināti ar rādiem arī klausītāji. Šodien, 11. oktobrī, piekdienā, pulkstens 8 un 11 minūtēs kopā ar jums esmu es, Diekons Gatis, ar raidījumu Ceļš uz Emausu. Neliela aizkavēšanās raidījuma sākumam tehnisko iemeslu dēļ – bet šovakar esmu tiešraidē. Līdz ar to arī tev ir iespēja piedalīties šajā raidījumā, rakstot uz ēteru 266, 77, 272 vai zvanot pa tālruni 67, 969, 131 lai padalītos ar savu pieredzi, vai komentāriem, vai pārdomām par šodien, šo, šī vakara tēmu, ja mēs turpināsim lasīt atkārtotā likuma grāmatu, un šodien turpināsim lasīt desmito nodaļu. Pagājušajā reizē mēs ieskatījāmies devītās nodaļas lapusēs, un šodien turpināsim ar desmito nodaļu. Un šajā vakarā kopā ar mums šajā, šo ceļu mēros ies arī baptistu mācītājs Māris, kurš jau ir bijis mūsu raidījumā un jau ir dalījies arī savā pieredzē un pārdomās par dažādiem rakstu fragmentiem. Sveiks, Māri! Paldies tev par aicinājumu!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 Un tā, mīļo radio klausītāji, esam, lai šajā mirklī pievērstu mūsu uzmanības atkārtotā likuma grāmatas, jeb Mozus 5. grāmatai, un ieskatītos šīs grāmatas desmitās nodaļas lapusēs. Un ko tad šī nodaļa mums vēsta, Māri? Pastāsti varbūt kādos vārdos kopumā par šo nodaļu. Jā, kopumā tā ir daļa no mūzes atstāstījuma, piektā mūzes grāmata. Viņš atstāsta visu garo vēstuli, vēsturi, 40 gadus, kas ir bijuši, kur, kādu ceļu tā tauta ir gājusi. Un kur viņi tagad stāv? Viņš, ar, viņš turpina ar to, kā viņš ieguva desmit paušļus, jaunās plāksnes. Un uh, Un, un, un eh, nu, nodaļas noslēgumā viņš pievērš uzmanību vissvarīgākajam, kādā veidā veidot um, šīs attiecības ar Dievu un, un, un kādā veidā vajadzētu izskatīties īstai ticībai, vadoties pēc Dieva baušļiem. Mm -hmm. Tas nav kaut kā uh, līdzīgi, principā, nu, katru nodaļu tā nevarētu tādā veidā arī skatīties kā uz šo Dieva uh, tādu īpašu nemitīgu atgādinājumu par kaut ko jau izdarīto, par brīdinājumiem, mm. un tad atkal un atkal atkārtot to, lai ieraudzītu šo dieva žēlsirdību, labvēlību, atkal vēlmi joprojām būt kopā ar uh, izredzēto tautu. Yeah. Pilnīgi. Nu, principā, gandrīz, man liekas, ja vairāk iedziļamies katrā nodaļā, jo tas regulāri tā šī doma, šī tēma visu laiku vijās cauri. Dievam, dievam patīk atkārtoties ļoti, ļoti, jo, jo bez atkārtošanās mēs neko nesaprastu un neatcerētos. Viņš atkārtojās visu laiku. Jā, laikam vēl par maz, tāpēc man <laughs> šķiet, ka mhm. bieži vien joprojām neatceramies. Mhm. Un uh, aizmirstās tie notikumi, kas kādreiz bijuši. <laughs> nu, nu, tur jau tā lieta, mēs tikai no vēstures uh, varam mācīties no tā, ko mēs tiešām esam piedzīvojuši no Dieva, ar Dievu kopā, un, un arī mūsu senči. Un uz tā balstoties, mēs varam veidot ticību un, un, un paļāvību uz nākotni. Bet, ja mēs nezinām, kādu ceļu mēs esam gājuši, tad tad uh, grūti ticēt arī nākotnē. Mm. Varētu teikt, droši vien, ja mēs uh, gudri esam, mēs uh, mācāmies no iepriekšējo paudzes ticības dzīves mm. un pārņemam to. Nu, ja ne tik ļoti, tad nu, no savām kļūdām un Vismaz, <laughs> grūtībām. <laughs> Un jā. tad uh, pastāsti, kas, uh, kam vajadzētu pievērst šajā nodaļā uzmanību? Nu, atkarībā no cik daudz laika tam velta, ja, bet um, šī nodaļa ir, uh, sākas vispār ar diezgan interesantu stāstu. Uh, tādu gan, gan, gan arī kā joku. Man, es nezinu, varbūt uh, viņiem tūkstnesī arī bija savas anekdotas no, no, no, no pagātnes, ja, jo šis sākās ar uh, uh vārdiem, uh, ka tolaik kungs uh, mūzum teica, izcēla divas akmens plāksnes, tādas pašas kā iepriekšējās, un kāpj manis kalnā tieši kā un taisi koku šķirstu. Kāpēc jātaisa koku šķirsts? Jo um, nākamais pants paskaidro, es rakstīšu uz šīm plāksnēm tos pašus vārdus, kas bija uz iepriekšējām. Kurus tu sadauzīji? <laughs> Tāpēc tagad lietas ko šķirstā. nevarēs tā sadauzīt. <laughs> nē, nē, tagad, tagad šoreiz jā. tās plāksnes lietas tajā šķirstā, jā, varbūt jā, jā. iepriekš nebija sagatavotas. Uh, Nu, jā, Mozus ir arī laikam karstasnieks cilvēks, kurš mhm. ieraugot to, jā. kas tikai pastrādāts, to zelta teļu un mm. uh, visas tās. Uh, nepacietību, ar ko tauta nespēja sagaidīt uh, mūzu atnākam. Nu, viņš... nu, to mēs lasām tieši. Jā, jā. Viņš viņu iedegās dusmās, un, un, un viņš pat tātad, vērtīgākais, kas viņam jebkad ir bijis rokā, jā, viņš, eh, viņš vienkārši nometa zemē. Um, nu, Bet um, tas varbūt uh, um, nu, nevarētu būt arī uh, kā simboliska zīme, ne tikai emocionāls tāds uzplūdums, kas mūzum varēja, vai vilšanās, kas rasties, bet arī zīme tam, ka tauta ir savā ziņā lauzusi to derību no savas mm. puses. Ja, mhm. ja mēs apzināmies, ka Dievs nelauž no savas puses derību, bet tauta bija tā kā atkāpusies, tā kā mhm. lauzusi to savas, mm. no savas puses derību. Un, Un tad, tā, kad plāksnes tiek saplēstas, tad tā kā simboliski mm -hmm. šī derība tiek lausta. Nu, tā, vis, tā vispār varētu teikt. Eh, arī citās vietās Dievs mums atgādina, lai, lai, eh, lai kā mēs censtos eh, būt taisnīgi un, un turēties pie viņa. Galu galā mēs būsim vienmēr tie, kas būsim lauzuši kaut ko, Uh, uh, un, un ticību pārkāpuši, un Dievs vienmēr būs tas, kas taisns un kas nemitīgi uh, iet mums eh, pakaļ un, un atkārtoti mums dod atkal to pašu piedāvājumu, kurš žēlstībā vienkārši pievēršas. Jā. Mm -hmm. Un žēlstība ir būtiska tikai tad, uh, ja, ja, ja mēs saprotam arī savu, savu pašu to, um, to vainu. Ja? Mhm. Un, un visos stāstos tas parādās. Dievs ir briesmīgi žēlsirdīgs, un, un cilvēki briesmīgi kļūdās vis, visās reizēs. Bet viņš pacietīgi aizvien atjauno un atjauno tās attiecības. Mm. Atkal un atkal piedāvā, nu, tā ir tāda, nu, man liekas, tāda pacietība milzīga. Mm -hmm. Kamēr, uh, kamēr jaunajā derībā viņš tad, uh, to likumu, kā mēs sakām, raksta sirdī. Nu, it kā jau no radīšanas Jā. jau tas likums ir sirdī rakstīts, bet uh, Pēc, pēc, pēc tāds... Cilvēkiem vajag daudz, lai, lai, lai, lai ticētu un lai, um, lai tiešām staigātu šo, šo ceļu kopā ar Dievu. Tas, tas nenotiek vienkārši tā, ka Dievs kaut ko saka, un tad cilvēks, cilvēks, cilvēks saprot un piekrīt un, un, un, uh, un to dara. Tam ir daudz, uh, daudz vairāk vajadzīgs, un man liekas, uh, um, tas arī šajos pantos parādās pirmajā daļā, ka Dievs tik ļoti rūpējās ne tikai tās eh, plāksnes viņš dod, bet uh, vēlāk pieminēts, ka ir Ārons. Ārons bija, devis, eh, bija dots kā, kā, kā priesteris 40 gadus, viņš vadīja šo tautu pa tūkstnesi, un tad viņš nomira un tika iecelts nākamais priesteris, jo, jo bez priestera tauta nevar, nevarēja vienkārši iet. Um, un tāpat le, Levīti ir doti ja, uh, kā kalpojošā cilts ar savu uzdevumu, uh, lai vadītu šos, uh, šo, šo tautu. Un tad Mozus ir dots, ja, viņam teikts, uh, viņš pieminēts šeit, ka viņš, atkal, ka viņš bija lūdzis Dievu, uh, lai viņš neiznīdētu tautu. Tas bija arī 9. nodaļā pieminēts Dievam. Dievs bija dusmīgs par to, par zelta teli un, un visu mm. nepaklausību. Bet eh, Mozus iestājās par, eh, par šo tautu, un, un, un, un bez šīs aizstāvības, Mozus aizstāvības, arī tauta eh, nebūtu gājusi uz priekšu. Mm. Un, un Mozum tika dots tas uzdevums šeit ir arī teikts, ja Mozus celies, tas ir 11. pantā, celies un ej pa priekšu šai tautai, jo citādāk viņa nenonāks tajā zemē. Ja? Un Dievs rūpējās, viņš zina, Uh, mums, mums vajag uh, atgādinājums, mums vajag kaut kas uh, rokā, jā, viņa vārds, bet mums vajag arī cilvēki. Jā, bet viņš aizveda līdz robežai. Viņš tāpat tālāk palaiž tautu. Un tad, un, jā, un tad viņš tad dievs dod nākamo, jā, arī, mm. arī vadoni. Mm. Mm-hmm. Par ko, par ko Dievs rūpē, rūpējās. Bet nu, Mozus ir kā mm, vidutājs, kā tāds uh, attiecību uzturētājs uh, starp dievu un tautu. Uh, savukārt Ārons un uh, um, Levija tautas uh, priesteri, mm -hmm. saprotu, viņi ir vairāk tādi kā uh, upurētāji, es nezinu. Kalpojošais personāls. Bet viņi tā kā mūzuma sanāk kalpojušais personāls, jeb viņi palīdz mūzuma kaut kādā veidā, vai viņi mm. uh, vienkārši tur veic šīs upurdāvanas dažādas un izlūdz, es nezinu, grēkus piedod. Jā, tā, tā, tā vispār ir interesanta tēma, jo mēs vecajā derībā um, ļoti maz kaut ko, ko lasām par priesteriem un par to, ka priesteri tiešām būtu eh, eh, vadījuši tautu, eh, liekas, ka, ka tas būtu. Būti, ka tas būtu bijis vajadzīgs, būtu bijis domāts viņu uzdevums, mm. ja vadīt tautu, uh, par viņiem iestāties, ne tikai viņiem, tā teikt, uh, ne tikai um, tādu uh, pakalpojumus sniegt, bet Jā. tiešām iestāties pār tautu un viņus garīgi vest, bet, bet bieži vien uh, Uh, mēs lasām, ka tieši uh, bija priesteri, bet blakus tiem bija cits cilvēks ielikts, vai tas bija pravietis, vai soģis, vai ķēniņš, mm -hmm. kurš to vadību pārņēma. Un, un tas ir liels, uh, tā ir liela mm, tāds, tāds jautājums, kāpēc priesteri to nedarīja, jo tas būtībā viņi kā kā dieva starpnieki, vietnieki uz zemes, viņi būtu ļoti preferēti. Un tas vadonis varbūt kā augstais priesteris skaitījās. Nu, Es, es, es, es domāju, gan, ka, ka augstajam priesterim bija, būtu bijis jābūt tam tieši tam. Jā. Mm -hmm. Bet tiešā veidā, laikam, nav tā pateikt, lasāms. Jā, jā varbūt, varbūt sanāk tā, ka tie, tie priesteri jau netika iecelti. Viņi, viņi tā kā e, nodeva, nodeva tālāk ģimenes mm. uh, um, loceklim, nākamajam, jā, šo, šo, šo amatu. Bet, um, bet tā vadīšanas dāvana vai tas, tas eh, garīgais. Sauksim to par svaidījumu. Ja? Mhm. Um, tas varbūt katram ne, nebija dots, un tāpēc Dievs vienmēr izvēlējās pats tomēr vēl kādu cilvēku, kurš, kuram, kuram būtu īpaši tas uzdevums uh, vadīt tautu, tā kā Mozus uh, eh, vai tā kā Samuēls ja? um, un, un, un citi. Mhm. Nu tā, um, ehm, Mozus. Um saņem šo uzdevumu, iet pa priekšu, vest tautu, iekarot, kur atkal parādās šī izredzētība, ka nu, Dievs ir kopā ar tautu, viņš joprojām viņus vada, nodrošina to, lai viņi lai izpildītu so, šo savu solījumu doto. Un, uh, tam ir droši vien kaut kādi nosacījumi vai uzdevumi, kas nāk līdzi. Nav tikai tā, ka sūti vai ej, bet arī tā kā izpildi šī sekošana dievam nenozīmē tikai fiziski aiziet uz mm. apsolīto mm -hmm. zemi. Tas Jā. nozīmē arī šī kaut kāda iekšējā atgriešanās, Jā. iekšējais ceļojums. Mm. Un tieši par to tas teksts arī runā. Eh, kā, kā izskatās tāds ceļš dieva vadībā un eh, dieva apgādībā? Eh, par to jau tieši ir tas, mm -hmm. tas, tas jautājums 12. pantā. Ko tad, ko tad Izraēla kungs, tavs dievs, prasa no tevis? Nu, mm -hmm. nu, kopsavilkumā tu vari paskaidrot, ka, kas no tevis tiek prasīts, ja dievs ir devis tik daudz tos paušļus un likumus un tā tālāk, bet kopsavilkumā. Uh, Un eh, šī atbilde ir ļoti skaista. Ja? Un, un, un, un ko, ko varbūt Mozus arī uh, no visas sirds ir mēģinājis darīt un panākt un paskaidrot 40 gadus. Un, uh, cerams, arī daļai tas ir uh, izdevies. Atbilde ir, um, ko Dievs no tevis prasa, vienīgi bīties sava dieva staigāt visus viņa ceļus, mīlēt viņu un kalpot kungam, savam dievam, no visas sirds un dvēseles mhm. un ievērot visus paušļus un likumus. Bet, bet eh, cik interesanti, ka eh, tas kopsavilkums eh, sākas ar ļoti personīgu pievēršanos, bīties kunga, staigāt viņa ceļus un mīlēt viņu no visas sirds un dvēseles. Varbūt to mēs varbūt mazāk iedomājamies, ja mēs lasām baušļus, ja, ka Dievs patiesībā vēlas, lai, lai viņu mīl. Tik mm -hmm. vienkārši lai mhm. vienkārši viņu mīl. No jā, bet parasti lasot vārdus, bīties, to grūti ir. Vismaz latviešu mm. lasot, ir grūti savienot ar vārdu mīlēt. Mhm. Tāda mm. sajūta varbūt ir vērts paskaidrot šo bīšanās, ko nozīmē bīties kunga? Nu, nu bīties dieva, tas būtu droši vien tas tā dabīgā reakcija un, un palikt tādā bijībā, ja? jo dievs ir dievs galu galā un, un, un, un bez reks, respekta pret viņu, eh, kā mēs viņu varēsim arī mīlēt. Um, un, un, un tauta ļoti respektēja dievu, um, lai gan atkal pārkāpa uh, likumus un, un, un norādījumus tās attiecības ar Dievu ir tādas ar divām pusēm. Mm -hmm. Jo, jo mēs esam tikai cilvēki, un viņš ir Dievs. Un, un tas, tas pieprasa lielu respektu pret viņu. Ja? Uh, to nedrīkst aizmirst. Bet no otras puses, tā, tas, viņš ir Dievs, kurš, kurš vēlas mums būt tik tuvu, un viņš, viņš piedāvā tik milzīgu mīlestību, un pats ar tādu mīlestību darbojās, ka, ka, uh, ka no tā no tā respekta un bijības vien mēs, mēs drīkstam nonākt tādā uh, personīgajā tuvībā. Uh, tas daudziem, es, es domāju, ir liels pārsteigums, bet, bet uh, milzīgs ieguvums. Ticība bez mīlestības pret Dievu um, ir tikai pusticība. No, likuma pildīšana. Jā, jā un, un bieži vien tas, tas var kļūt tikai par tādu ārēju padarīšanu, jo tā sirds nav uh, tikusi tuvībā pie Dieva. Bet to bijību varētu pēc būtības uh, uzskatīt par tādu cieņas, uh, jā. Mil, milzīgu jā, tādu cieņas, cieņas izrādīšanu. Jā. Mm -hmm. mm. -hmm. Un uh, tad tālāk uh, šis aicinājums staigāt uh, visos viņa ceļos, um, tas uh, tā kā. Uh, kādu sīkāku arī var tur tā tas ir tā burtiski vienkārši atsaukties uz mm. aicinājumu un iet tur, kur sūta. Es tā. domāju, jā, es domāju, ka šajā formulējumā iekļauts eh, gandrīz viss, eh, staigāt viņa ceļus. Nu, nu, vienkārši to, darīt to, ko viņš, ko viņš vēlas, uz ko viņš norāda. Viņa ceļi var būt visādi. Viņa ceļi var nozīmēt, ka tu kaut kur ej un kaut ko iekaro. Viņa ceļi varētu nozīmēt, ka tu tagad um, kad tu, kad tu veido ģimeni, kad tu iestājies par saviem tuvīniekiem, tas, tas var nozīmēt, ka tu ceļ, ceļ māju. Tas var nozīmēt, um, ja, ja Dievs uz to norāda, un, un tur jau, tas, vi, tur jau tā, tā, tā, tā doma, viņa ceļi. Uh, uh, tas tā, tāpat kā mēs lūdzam uh, tēvreizē, ja, uh, lai tavs prāts notiek. Uh, Ja, Dievs, lai es staigātu tavus ceļus, ne manējos, bet lai tavs prāts notiek mhm. um, um, visā manā dzīvē. Un tātad šis uh, aicinājums arī iesniedzas, jau uh, nāk līdz mūsdienām, līdz visu laiku. Nu, protams, nu, staigāt. Nu, viss. Labi, un nu tad pie šī trešā mm. aicinājuma par mīlēšanu, mm. kas man liek domāt, um, vai var nu, piespiest mīlēt. Mm -hmm. Vai, ja tā saka, tev jāmīl mani, mm -hmm. vai, ne, nu, vai var tā? Es tā iedomājos, ja man kāds prasītu, nu, tagad, ka man jāmīl otrs, mm -hmm. vai, ne, mm -hmm. vai es tā uzreiz mīlēšu viņu. Kā ir ar to nu, mīlestību? Vai, diez vai. Uh, <laughs> es domāju, mēs cilvēki esam tādi, ka mēs, uh, mēs reaģējam uz mīlestību. Un mēs, mēs mīlam tad, ja kāds cits mūs mīl. Eh, protams, var jautāt, kurš tagad eh, vienam taču jāsāk, vai ne? Bet nu, šajā gadījumā dievs, dievs ir tas, kurš ir iesācis mīlēt. Eh, viņš, viņš to ļoti paskaidro 15. pantā, jo kungs ir iemīlējis tavus tēvus un, un arī jūs izraudzījis, ja? un, tāpēc, un tāpēc mīliet dievu, jo viņš jūs ir mīlējis pirmais. Un viņš jūs ir vedis šo visu ceļu, viņš jūs ir izraudzījis, viņš ir, jūs ir izglābis. Um, cilvēka mīlestība pret dievu ir tikai reakcija uz to, kā dievs mūs mīl. Un, tas, un, un to gan es uzskatu par iespējamu un, un, un, un dabīgi. Protams, mhm. paši no sevis bez pamata, kāpēc mēs mīlētu Dievu. Uh mhm. -huh. Bet Viņš jau mums dod visu pamatu viņu mīlēt. Jā, vienkārši šķiet, ka vienmēr, kad tādā nu, kā pavēles, jeb kā tādā nosacījuma formā tas tiek pasniegts, tad um, bieži vien ir rodās tāda iekšēja pretestība, mm. tas ir viens. Un otrs, um, mīlestība tomēr ir, nu, skatoties dzīvē, nu, tā pēc attiecībām starp cilvēkiem, nu, nevienmēr šķiet, ka, ja kādu mīlu, Tad uh, otrs uh, atbild ar Jā. kaut vai atblāzmu no tās mīlestības. Protams. Uh, kaut Jā. kā mm, bieži vien ir šīs neatbildētās mīlestības, nu, mm. ja par romantiku runājam, mm. un, un, un tā, bet, bet ne, ne vienmēr man šķiet tā mīlestība izraisa Jā. tādu vēlmi. Protams, protams mēs esam cilvēki, un, un, un dažus cilvēkus mēs nevēlamies mīlēt, vai mēs, mēs noraidām kādu, kādu citu cilvēku mīlestību. Um, jo arī, nu, protams, arī jāņem vērā, cilvēka mīlestība nekad nav tik pilnīga kā, kā dieva uh, mīlestība. Um, es domāju, Dievs vislabāk dod tiešām pamatu tam, ka mēs viņam pievēršamies un ka mēs um, ļaujam viņa mīlestībai ienākt mūsos. Tas, protams, prasa arī no, no mums uh, šo to, kā, kā šeit turpinājumā arī rakstīts. Jā. Um, viņš jūs ir izraudzījis un, un iemīlējis, tāpēc jā, turpinājumā apgraiziet savas sirds priekšādu un neesiet vairs turgalīgi Tā kā ļaujiet, uh, skatoties uz šo dievu un uz to, ko viņš ir darījis, ļaujiet, ka, uh, ka viņš jūs izmaina um, un, un paši pievērsiet tam uzmanību. Jūs esat stūrgalvīgi, jūs varbūt esat uh, skrējuši prom no šīs mīlestības, bet ļaujiet, ka, ka, ka jūs dzīvojat tajā realitātē. Um, kad Dievs jūs ir izglābis, um, un tagad, tagad Viņš vēlas jūs, jūs pārmainīt un jūsu stūrgalvību pārveidot par, par mīlestību un, un, un, un kalpošanu. Jā, tādā ziņā man šķiet, um, uh, ka mēs sākumā jau runājām par to atcerēšanos un atgādināšanu, ka skatoties uz iepriekšējām paudzēm, nu, jau aizmirsies, uh, ko Dievs ir darījis vai kā glābis, un tas glābšanas kaut kāds uh, aspekts viņš ir paliek nu, nedaudz piemirsts mm -hmm. fona. Mm -hmm. Un es atcerējos, ka jūdī pasku, kad svin. Uh, tur ir tāds brīdis šajās svinībās, kad uh, viņi saka, ka tas, ko Dievs dara, ka Viņš to dara tagad, šodien, šajā mirklī. Mhm. Viņi tā kā mhm. apliecina, Viņš tagad mani izved no Eģiptes, Jā. Viņš tagad mani nu, ieved apsolītajā zemē. Tā kā identificējot, ka uz Jā. mani personīgi šobrīd tas attiecas, mm. bet ja tā neskatās tādā veidā, tad šķiet tā glābšana arī kaut kas Jā. bijis, un tad līdz ar to tā mīlestības atbilde varētu palikt nu, tāda tāda vēsa. vēsa jā, jā. Jā, jā. Mēs, mēs, protams, aizmirstam, ka mēs kādreiz bijām grēcinieki, jo tagad jau viss ir kārtībā. Mēs jau mm. tagad esam svēti, vai ne? Kamēr, kamēr labi, vai ne? Tikmēr dieva mīlestība piemirstās. Tāpēc varbūt labi, ka mēs uh, katru dienu ieraugam savu grēcīgumu un, un, un, un, un, un dieva labestību pret mums, grēciniekiem. Uh, un, un, lai, lai, lai šī atziņa mūs katru dienu no jauna atkal ieved tajā, tajā mīlestībā, nepelnītajā žēlstībā. Um, tikai, tikai tas mūs droši vien vedīs uz priekšu. Mm, es esmu vēl lasījis, kas varētu papildināt uh, šo domu ar to, kā mēs, protams, uztveram mīlestību kā tādu, jo mēs sakam mīlestība, uh, bet ko saprotam, bieži vien saprotot tikai romantiskās jūtas, mm. tā, tad, tādu Tas emocionālu pieķeršanos. Mm -hmm. um, bet uh, esmu uh, lasījis par to, ka uh, kad Dievs runā par šo uh, mīlestību, viņš runā par izvēli, mhm. nevis par emocionālo Jā. tik daudz pieķeršanos. Kā, iekšēju personīgu izvēli. Um, mm -hmm. nu, kā tu saki, ielaist viņu iekšā savā sirdī, mm -hmm. pieņemt viņu. Jā, mi mīlestība kā lēmums, uh, darīt to, darīt pareizo. Um, uh, uz emocijām balstoties, mēs reti darām. Uh, dažreiz darām, ko, ko vajag, bet. Uh, kā mūzus emocijās saplēst. Un dažreiz nedarām, ko vajag. Jā. <laughs> bet um, Bet uh, Dievs saka, nu, um, izvēlies pareizo, un, un uh, tas saskana ar to um, mīlēt viņu nozīmē izvēlēties viņa ceļus un darīt to, ko viņš pats dara un uz ko viņš mūs aicina. Un šis teksts noslēdzās tieši ar šiem vārdiem. T trešo reizi, ja mīlēt, mīlēt, ko vēl vajag uh, um, mīlēt svešiniekus, un, um, un atraitnes un, un bāreņus, ja? jo Dievs mhm. jūs ir mīlējis un jūs izvedis, ka, lai gan jūs nebijāt nekas, tāpēc arī mīliet jūs, izvēlieties to pašu ceļu, to pašu um, skatījumu uz, uz, uz apkārtējo pasauli un mīliet jūs savus tuviniekus, e, tāpat kā Dievs jūs ir mīlējis. Uh, Un, un tādā veidā jūs mīlie, mīlēsiet Dievu, ka jūs darīsiet to, ko Viņš pats dara. Un, tas pēc būtības sanāk, izpildot šo aicinājumu, tā kā padarīt savu, nu, atklāt savu un Dieva identitāti Jo tā kā tu arī pieminēji šo apgaizīšanu, sirds apgaizīšanu, apgaizīšana jau mm, veidoja Izraēļa identitāti. Mhm. Mm -hmm, jā, un jā. Cit, citas tautas, tām tautām nebija tāda mm -hmm. pienākuma. Un, uh, viņi tā kā šo piedarību un tā, un tad sirds apgaizīšana arī, tad acīm redzot, uh, šī atbilde uz mīlestību, ka mēs ļaujam, aicinājumu, jā, tad mēs viņš ļaujam. padara mūsu identitāti attiecīgi piemērotu dievam. Jā, Tā... mēs ļaujam, ka, ka, ka viņš mūs pārveido, kaut ko nogriež, kaut ko mm. pārveido, un ka mēs kļūstam atpazīstami uh, starp apkārtējiem cilvēkiem ar to, uh, ka Dievs mūs ir izmainījis, ja? ka, ka sirds ir izmainīta, ja, ja salīdzinām ar citiem. Un, um, tas tā, tā, uz to jau Jēzus arī norādīja. Uh, dēļ mīlestības jūs atpazīs, un, un, un, un tas tā, lai būtu jūsu zīme, eh, zīme jūsu starpā. Um, jo jūs neesiet kā, kā citi cilvēki, bet jūs dzīvosiet ar, ar izmainītām sirdīm un, un, un eh, dieva, dieva garu jūsos. Mm -hmm. Un, uh, Mums jau arī raidījums jau lēnām tuvojas izskaņai, bet um, lasot šo desmito nodaļu, man bija tādi pāris jautājumi, vēl varbūt uh, palīdzēsi nu, tos pārdomāt. Uh, pie šīs tēmas runājot, uh, 17. pantā mm. raksta kungs, jūsu dievs ir dievu dievs Dievu dievs. Mm -hmm. Jā, jā, jā, jā. starp Ko visiem tas... dieviem. Eh, jā, starp visiem dieviem viņš ir lielākais. Um, es domāju, ka uh, tajā laikā uh, striktais monoteisms šai tautai vēl nebija iegājis. Uh, vēlākajās grāmatās mēs lasām, ka Dievs saka, starp citu, jūs, vis, nu, jūs dzīvojat tādā realitātē, ka būtu citi dievi, patiesībā viņi neeksistē. Es esmu vienīgais. Mm. Bet šajā, šajā brīdī es domāju, viņš pievērš uzmanību tam, ka uh, viņu prāt, um, kad taut, tautai likās, nu, ir jau daudzi dievi, bet viņš vismaz ir lielākais. Jā. Mm -hmm. uh, Tas nevarētu arī būt saistīts, es tā pārdomāju, ka izējot no Ēģiptes, viņi tomēr saskārās ar to, ka faraoni taču bija Jā. kā dievi uz zemes, vai ne? Nu, Ēģiptiešu dievi arī, nu, es domāju, viņi dzīvoja tajā apziņā, ka, ka ir mm. kaut kādi citi spēki, vai viņam vismaz likās, ka tie diev, kaut kādam dievam līdzīgi, jā. Mm -hmm. Bet šeit viņi redzēja, ka ir dievs, kas ir pāri visiem pārējiem dieviem. Nu, jo sūtot tās visas mocības, viņš vienkārši demonstrēja to, ka nu, jā. nekas no viņiem nevar viņu apturēt. Jā, jā. jā, ka viņš ir stiprāks par jebkuru citu dievu. Jā. Un um, uh, uh, 20. pantā, attiecīgi rakstīts, bīsties kunga sava dieva, kalpo viņam, pieķeries viņam un zvēri viņa vārdā. Mhm par zvērēšanu. Mm. Jo, ja es pareizi atceros, tā kā neiesaka zvērēt, tomēr. Vecajā derībā ļoti iesaka zvērēt. Kur, kur ir tas, ko nozīmē šī zvērēšana, kāpēc ir tā krasā atšķirība starp veco derību, jauno derību šajā jautājumā? Es domāju, ka vecajā derī, jaunajā derībā tas tiek, nu, vairs netiek ieteikts, jo cilvēki savā, savā veidā ir samaitājuši šo zvērēšanu. Zvērēšana ir kaut kas ļoti labs, mhm. tāpēc Dievs to saka. Eh, zvēri pie, pie, pie man, manā vārdā. Bet, eh, bet cilvēki to ir samaitājuši. Un tāpēc labāk ar to vairs neņemties. Bet, mm. bet zvērēt pie dieva, tas jau nozīmē, ka, ka tu dievu pat, padari par savas dzīves, un lēmumu un domu liecinieku uh, un, un, un pie viņa. Um, Pie viņa vārda tā kā tu, tu apsoli, un, un, un viņu uh, piesauc par liecinieku. Man, man liekas, nekas skaistākais nevar, nevarētu mm. būt, ka mēs tieši tā dzīvojam, šādā apziņā, ka viss, ko mēs darām un ko mēs domājam un sakam, ka mēs to darām dievā, eh, dievā zem, zem dieva atklātās, atklātām acīm. Ja? Un, un, un visiem sakam, redzi, Dievs mani redz, un es jums pasaku, ka, ka um, um, šeit viss ir skaidrs. Un, uh, un, nu, un tas veido tādu kā uzticības saites. Jā, uh, nu, bet jā. tā pašā laikā, taču es domāju, ka arī tajos laikos daudzi izmantoja to kā tā lietu. Jā. Ne, ne īpaši labos mērķos, protams. piesaugdami dieva vārdu. Protams, protams. Bet tas jau viss arī atkarīgs no tā, vai cilvēks tiešām ir pieķēries dievam un viņš viņu mīl. Um, ja tā nav, uh, tad, tad, protams, mēs Dievu izmantojam uh, savam labumam un, un sagrozam um, kaut ko um, sev par labu. Mhm. Un pašā noslēpumā, vai būtu tev vēl kaut kādi komentāri, ko tu, kam tu vēl pievērstu uzmanību, lasot šo desmito nodaļu? Nu, pa lielam jau viss ir pateikts. Šī nodaļa arī nav tik gara. Um, Man, man vēl ielicis, uh, ienācis Lec acīs eh, desmitais pants, ja, ka, ka Mozus um, lūdza Dievu, un, un, un šeit rakstīts, kungs paklausīja man arī šoreiz, un kungs negribēja vairs tevi iznīdēt. Mhm. Um, pa, pa lūkšanu runājot, jautājums, vai mēs varam pierunāt Dievu uz kaut ko, ja, ja Aha, viņš mhm, ir, viņš jā. ir nolēmis, davai es iznīcināšu šo tautu, un tad Mozus, kādus vārdus Mozus lietoja, ka, ka viņš varēja, ka viņš mācēja Dievu pierunāt, nedarīt to, ko Dievs bija lēmis. Aha. Mhm. Bet, bet varbūt uh, tas ir mazāk par to, ka, ka Dievu var pielaust, tā jau tas nav. Bet dievs, Dievam patīk, ka mēs viņu, viņam pievēršamies un ka mēs iestājamies par, par apkārtējiem, ka mēs tiešām no sirds cīnāmies. Uh, un, un viņš saka, ja, ja viņš redz tādu cilvēku sirdi, kam, kurai nav viena alga, bet kurā, kura deg par kaut ko, nu tad kāpēc lai Dievs nedarītu to, ko šis cilvēks lūdz? Man, man tas liekas uh, tik skaisti, ka Mozus to varēja piedzīvot. Jā, tas jau arī mūsdienās šobrīd citreiz var tādas domas rasties par to, nu, kam es izlūgtu kaut kādu. Mm -hmm. nu, mēs dažreiz runājam, sakam par to, ka mēs izlūdzam kaut mm -hmm. ko tā kā, mhm. tā kā pierunājam Dievu, lai viņš eh, atbildos. Tieši. Jā, bet, bet, bet vairāk varbūt, kāpēc lai Dievs atteiktu savam bērnam kaut ko, mm. it īpaši, ja šis bērns no patiesas sirds ļoti, ļoti lūdz un iestājas par kaut ko. Kāpēc Jā. lai Dievs atteiktu? Tomēr Dievam patīk atbildēt lūkšanas. Vienkārši, lai, lai mums būtu smaids uz sejas un tas, tas gandarījums, ja Dievs man ir atbildējis, cik labs viņš ir. Mm. Jā, man liekas, šī ir ļoti skaista vieta, kur šovakar nobeigt par, runājot par lūkšanu. Un atgādināšu klausītāji, ka šobrīd ir raidījums ceļš uz Emausu, un šodien mēs lasījām atkārtotā likuma grāmatas desmito nodaļu. Nākamajā reizē jau pēc divām nedēļām turpināsim un lasīsim 11. nodaļu aicinu jau tevi iepriekš pārlasīt šo nodaļu, lai vieglāk būtu sekot līdzi mūsu sarunām, un lai arī uzdotu kādus jautājumus vai pastāstītu savas pārdomas un komentārus, rakstot uz studiju īziņā vai zvanot uz tiešraidi pa telefonu. Bet šajā vakarā, atvadoties, es, Māri, tā kā mēs nobeidzām šo nodaļu runājot par lūkšanu, varbūt arī nelielu lūgumu, lūkšanu noslēgumā. Jā. Jā. Tev uz tēvs paldies, ka tu mums esi nācis pretī ar visu savu mīlestību, ar savu žēlstību, ar visu savu spēku. Dod, lai lai tas mūs izmainītu un lai tas mums pārveidotu sirdis, lai mēs spētu tevi mīlēt un savus tuvākos, lai mēs turētos pie taviem, pie taviem vārdiem un likumiem katru dzīves dienu, dod eh, mums šo žēlstību un, un apžēlojies par mums, ja mēs krītam. Tā ir mūsu daba, bet uh, eh, tu arī to vari mainīt, un tu mums piedodi. Jo, jo tavs dēls Eh, ir nomiris par mums, un, un nekas vairs ne, mūs nešķirs no tevis. Paldies tev par to visu, um, ka mēs drīkstam tevi mīlēt un tev pievērsties no visas sirds. Āmen! Āmen. Paldies, Māri, paldies klausītāji, ka bija kopā ar mums, un eh, lai svētīgs šis atlikušais vakars, un tiekamies nākamajā reizē. Ar jums kopā šodien eh, bijām mēs, Diekons Gatis un Baptistu mācītājs Māris. Līdz nākamajai reizei! Ceļš uz zem mausu!